Markus hoofdstuk 10 Jezus het om gereed gemaakt en daar vandaan naar die gebied Judea te vertrek, oor kan die Jordaan langs. Baie mense het weer naar hem toegekom en, soos hy gewoond was, het hy hulle geleer. Daar het ook fariseers gekomen. en om om op die proef te stel, het hulle om gevra. Mag een man van zijn vrouw sky? Hy het daarop vir hulle gevraagd. Wat het Moses julle beveel? Moses het toegelaat dat iemand 'n skeybrief opstel en skei. Het hulle geantwoord. Toe sê Jesus vir hulle: Dit is oor die hardheid van julle harte dat hy hierdie bepaling vir julle gemaak het. Maar van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees sodat hulle nie meer twee is nie maar een wat God dan saamgevoeg het mag 'n mens nie skei nie In die huis het die disippels hom weer hieroor uitgevra Hy sê toe vir hulle Elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander een trou pleeg egbreuk teen sy vrou. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreuk. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle dit verseker ek julle wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie sal daar nooit ingaan nie hy het sy arms om die kindertjies gesit hulle die hande opgelê en hulle geseën Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie. Eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom. Dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: Wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker ek julle, Daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En wat laaste is, eerste. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verontrus en die mense wat agterna gekom het laat bang word. Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, Ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom: "Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons u gaan vra." "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord: "Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterhand en die ander een aan die linkerhand." "Julle weet nie wat julle vra nie," sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan. sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle: Die beker wat ek drink, sal julle drink. Ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasie so is dat hulle sogenaamde regerders oor hulle baas speel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: "Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my." Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê: Roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op. Hy roep jou. Hy het sy boekkleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni sê die blinde man vir hom: dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan.